kuna mengi ya kuyasema hapa niingie kwenye jambo la tatu ambalo nimekusudia kulisema leo haluhum rahimahumullahu ta'ala ma'a sadaqat hali waliokuwa nayo rahimahumullahu ta'ala hawa wema wetu waliotangulia na jambo zima la sadaka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani jambo la kujitolea kwa masikitiko makubwa tuna udhaifu mkubwa sana kwenye jambo la kujitolea mali zetu na kujitolea vitu vyetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Udhaifu huu tuko nao katika miezi ya kawaida nje ya Ramadhan, lakini pia la ajabu, udhaifu huu wa kutokujitolea unaendelea mpaka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pana watu ni mubahili sio watoaji hata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao mtu hawezi kuzuia alichokuwa nacho ikiwa kipo, kwa fadhila zilizowekwa katika Ramadhani kwenye kujitolea. Alimamu al-Bukhari rahimahullah ameitaja riwaya an Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam عليه واله وسلم اجود الناس بالخير كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجود الناس بالخير alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mwenye ukarimu zaidi katika watu kwa kheri ay akrama nnas alikuwa ni mkarimu zaidi katika watu kwenye kheri wa kana ajwada ma yakun fi shahri ramadhan na alikuwa ni mkarimu zaidi ukarimu wake unazidi maradufu anapokuwa katika mwezi wa Ramadhani alayhi salatu wassalam Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuwa bakhili alikuwa ni mkarimu alayhi salatu wassalam na hili utalijua ukisoma sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu huu ni mfano tu anasimulia ukarimu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema ilikuwa nikiwa na njaa mimi fahuwa kana min ahli sufa alikuwa ni katika watu wakiishi msikitini wakisoma kwa mtume alayhi salatu wassalam hafidhu sahaba ala al ndiyo sahaba alihifadhi zaidi sunna katika masahaba kwa itlaq radhiyallahu ta'ala anhu asema ilikuwa nikipata njaa huwa namfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam namkithirishia maneno naongea naye sana mtume alayhi salamu anajua huyu kijana wangu huyu ana njaa anatuma ujumbe nyumbani kama kuna kitu hebu kiandaeni mmletee Abu Huraira namwona ana njaa na wakati mwingine akiwabeba watu wa Sufa wanafunzi walikuwa katika msikiti wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwapeleka nyumbani kwake na hana isipokuwa ni kiriba cha maziwa, tena aliyoletewa zawadi, ana maziwa kiriba tu. Na wakati fulani Abu Huraira alikuwa na nyumbani kwa Mtume الله عليه وسلم pakawa pana kiriba cha maziwa, kijagi kidogo cha maziwa kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha, na Abu Huraira alikuwa na njaa. Riwaya imekuja katika sahihi Muslim, Mtume عليه salam alipoyaona maziwa yale akamwambia Abu Huraira, maana alhadith, nenda msikitini kawaite wale wenzako. Abu Huraira anasema lau kama sio kumtii Mtume swalla sallam nisingeenda kuwaita, kana kwamba najiambia maziwa wenyewe kidogo, alafu nikaite wale watu wa msikitini pale, ni kama tunavyoambiana eh, kuku mwenyewe kidogo, si ndio eh? Alafu kachukue shazi. Lakini Abu Huraira alitii, akaenda akawaita na mtume alayhi salatu wasalam kwa baraka ya dua yake walikunywa wote wote walikunywa na Abu Huraira aliwaambia watembezee chukua hichi mpe yule anywe mtu anakunywa mpaka anakatakiwa yashrabu hata yartawi mpe mwingine mpe mwingine mpaka Abu Huraira anamwambia mtume alayhi salam hakuna kilichobakia isipokuwa kidogo anaona ninakosa mimi sasa ambaye ndio sahibu al-qissa tumemwambia mpe mwingine mwisho mtume alayhi salam akachukua kile kiriba akamwambia Abu Huraira ijlis kaa sasa kisha akampa ishrab kunywa fashariba Abu Huraira thumma qala ishrab kunywa tena akanywa Abu Huraira akamwambia ishrab ongeza kunywa Abu Huraira mwambia Mtume صلى الله la ajidu lahu makanan sipati mahala pa kuyaweka tena maziwa haya eh hadha karam rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam leo sisi wajifungia ndani si watu wa mbali wale majirani pia pia komeo hapo umekaza sura maana kuna watoto watundu kweli hapo pita pita tu <sighs> si waache watu walio vyumbani jamani sasa hivi vyumbani na mlango unafungwa ikiwa unawafanyia hiyo majirani na watoto wa jirani zako utamwalika mtu wewe ugumu, na Allah akatupa wasaa. Wallahi tunapata tunakula na tunavimwaga, ni uchoyo na uroho na bukhl na kutokujua nafasi ya Ramadhani. Mimi wakati mwingine najiuliza, nasema sisi tuliochelewa hivi sasa, wakati mwingine najiambia sisi watu wa sunna eh, as-salafiyun, mbona kama tunataka kushindwa na wazee wetu katika miji mbona kama tumekuwa bakhili afadhali wale wazee wetu waliotangulia mbele ya haki katika ramadhani na walikuwa hawana elimu tuliyokuwa nayo sisi kwenye kujua sunna kwa mtu mwenye kujua huu mji wa Moshi nizungumzie mji wetu huu Ramadhani ilikuwa mtu mgeni hawezi kupata tabu sisi tumekuwa tuwayaona hayo watu wakifuturu mabarazani mikeka yatandikwa katika mabaraza ya nyumba za watu si ndani. Wapita njia wakiitwa, kuna baadhi ya wazee rahimahumullahu taala, natamani wengine ningewataja kwa majina ninawakumbuka, walikuwa wakiwazuia watu misikitini, wakiwalazimisha kwenda katika nyumba zao, wengine wakiwapakia katika gari zao kwenda kuwafuturisha. Hilo jambo lilikuwa la kawaida. Misikiti ikiletwa vyakula, vinywaji, sharubati, sisi tumezijua sharubati misikitini familia zetu zilikuwa hazijui sharubati. Sisi ni uji tu, uji wa baada kusha kazi, hakuna sharubati, hakuna friji. Lakini sharubati tumezijulia katika misikiti, pana watu wakileta maji ya sharubati. Jamani, watu wa Moshi mko nyinyi au hampo wakati muhadhara? Hakuna leo msikiti kama huu mkavu kavu kabisa, tende za kulambalamba, na watu wana maji pesa. Msikiti hauna hata maji, utaleta sharubati hapo? nilikuwa nikishuhudia milikisheki kwenye misikiti wallahi ladhim vitumbua makaimati mandazi ya sukari mandazi yalivyokuita vitenesi madogo madogo ya mviringo mko wapi watu wa Moshi kaka yangu Abbas nasema uongo wewe ni kindakindaki wewe unazungumza uongo hiyo hali iko wapi hivi sasa msikiti wa sunna unawafanya biashara una watu iftari janja janja kila mtu na jifuko lake uchoyo tuna uroho ittaqullah sasa ninajiuliza sisi tumeelewa sunna au tumefanyaje tumeelewa kweli hivi nyinyi mkijiangalia tunavyokaa katika ramadhani sisi tumeelewa huu binafsi mpaka lini mimi nawaambia watu wangejitolea kwa kadri ya kila mtu alichokuwa nacho huu msikiti hapa iftari zingemwagwa na walikuwa baadhi ya watu hafidhahumullahu ta'ala wa hadahumullahu ila alhaq wengine leo wamekengeuka walikuwa na juhudi za kufuturisha watu msikitini wamekosekana watu wale hamna tena watu wanang'aa macho tu hapo sasa maneno haya nayazungumza kwa ukali kidogo ni mawaidha tu wala haina maana nitakuja kutia saini slipu yako ya benki nzitoe hela ah, wala sina sina serial namba sina namba yako ya siri kwamba nitakwenda kutoa kwenye ATM yako sina mimi wala namba yako ya siri ya akaunti zako za simu ni wewe ukitaka utatoa usipotaka utabaki na hela zako mimi nakunasihi tu kwa sababu wengi wetu tunaweza kufanya mambo mengi tu lakini hatufanyi dhafu nikimalizia malizia maneno yangu hapa Al-Imam Shafi'i rahimahullah Ibn al-Qayyim katika Zadul Ma'ad amemnukuu pia walidhalik anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah kana Shafi'i yaqul alikuwa alimamu Shafi anasema uhibbu lirrajuli الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو عبد الله الشافعي رحمه الله أنا سيما أحب للرجل ممن aziyadata biljud ziyada ya ukarimu fi shahri ramadan katika mwezi wa ramadan iktidaan bi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ajili ya kumwiga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hilo jambo la kwanza thumma qala rahimahullah wa lihajati nnasi fihi ila masalihim na kwa ajili ya haja ya watu katika huo mwezi wa ramadhani katika maslahi yao kuyahitajia maslahi yao katika ramadhani kama maslahi ya kula na kunywa walitashaghuli kathirin minhum bisawm wasalati anil makasib na kwa ajili ya kushughulika wengi miongoni mwa hao watu kwa kufunga na kujishughulisha na swala na mambo ya utafutaji wa riziki kwa hivyo kutoa sana katika mwezi wa ramadhani alimamu shafi'i anasema ni jambo ambalo linapendeza kwake kwa kuwa Ramadhani utoaji wake unashughulikia maslahi ya wafungaji, na wafungaji wengi wameshughulishwa na saumu na kufanya ibada na utafutaji wa riziki. Kwa hivyo unapofunguka katika Ramadhani, msaada wako una manufaa makubwa na unawalenga watu wengi wenye kuhitajia, na unatoa fursa za watu kufanya ibada. Wapo vidume katika miji ya Kiislamu mwezi wa Ramadhani kama huu ndio msimu wa kumwaga azzaka. Pesa zinamwagwa shekhi misikitini, pesa za sawasawa, vyakula katika vituo vya mayatima wa Kiislamu, wajane, mafakiri, maskini. Mtu anahakikisha majirani zake walimzunguka wana iftar, wanaandaa kitu kinaitwa sallatu iftari saim Angalieni miji ya Kiislamu, kikapu cha kumfuturisha mfungaji kimesheheni kila kitu. Baadhi yao wanatoa vyakula vya mwezi mzima na pesa juu, wengine kama tutakavyoona mpaka sikukuu anamtazama mtu. Viko vidume hivyo, ameweka mpango kazi, zaka yake anayetoa Ramadhani na ziada ya zaka, sadakat anamwaga khair, misikiti inaneemeka kwenye kiamu laili, maji yamemwagika, watu wanakunywa maji, daku zinaletwa, iftar. Shekhe, ile ni mioyo ya kujitolea, twaweza sisi? Wale wenye kutoa ni watu, sisi ujanja ujanja tu. Hata utoaji kwenye miji yetu kijanja janja, hizo zaka za uongo uongo. Mtu ana zaka milioni ishirini anatafuta kuigawa kwa watu ishirini au ishirini na tano anataka watu wote wabakie maskini mwenye nguvu wabaki yeye tu au wengine utia kwenye bahasha elfu hamsini hamsini alafu nakutaka aombewe dua pale mbele na mashekhe wa kikurafi wa hodari wao wala hawajali alhamdulillah kuna mtu wa kheri katujia na zaka kwa ibada ya hapo msitoke muombe dua kadha 20 20 zinapita msikitini pale mtakwamuka kweli kwenye umaskini kwa utaratibu huo au anataka abakie yeye kila siku muombe yeye watu wasinyanyuke ni utoaji wa zaka ambao ndani yake una uhasidi, yaani mtoa zaka mwenyewe hasidi, achukia pia watu kubadilika hali zao. Ni ile basi tu ndio watu waliokuwa nao, sio wote wako hivyo. Wako watu waheri, lakini wengi tuna feli hapa ha? Mmeyasikia maneno ya Imamu Shafi'i, wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhu yasum wala yuftiru illa ma'a almasakin Abdullah ibn Umar katika makarama yake yanatajwa na alikuwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu anafunga wala yuftiru na alikuwa hafungui yeye illa ma'a almasakin isipokuwa ni pamoja na maskini hakubali kwenda nyumbani kwake kufuturu mpaka aongozane na maskini aokoti watu wake wawili watatu aende nao nyumbani Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu ulikuwa huo ni utaratibu wake bali alikuwa فإذا منعهم ahluhu عنه lam yataasha tilka llaila na ikiwa watu wake wa nyumbani watawazuia wale maskini kwamba wasifike pale, Abdallah bin Umar anasusa kula, hatokula katika ule usiku. Wako wapi wale maskini? Ah, walikuwa hapa, tumewaambia waondoke. Hali maadamu wameondoka, sili. Yani hata wanawake wanafundishwa ukarimu kama ana uchoyo wake kutokea kwao huko, nikijie mwanamke kichoyo unakilazimisha, utakuwa mkarimu, taka ustaki, taka uchoyo hapo. Wale jamaa zangu nafutu nao wako hapo, ah, mimi sijawasikia. Hujawasikia vipi? Na kila siku wanakuja kugonga hapo. Sasa hiyo futari utakula mwenyewe kama wale jamaa hawapo, sio uchoyo hapo. Unaona, unaweza mahali kutafuta kutafuta futari ukale subutu, kama kesho wakufungulia kesho watawasubiria mlangoni pale, karibu shemeji, umeshamkomesha. Hata ule mchoyo wamfundisha utaratibu wa kujitolea. Ibn Umar ilikuwa watu wake wakiwazuia, lam yataasha tilka laila, bali angalia, wakana idha jaahu sailun. Angalia ukarimu, ndugu zangu, na alikuwa Ibn Umar anapomjia yeye mwenye kuomba, mtu mwenye shida yake, wa huwa ala taamihi na hali ya kuwa yeye ibnu Umar amekaa kwenye chakula chake anakula kaja mtu mwenye haja akhadha nasibahu min at-ta'am wa qama fa sa'il anachukua ile nasibu yake ile sahani yake ile ndo anaichukua na anasimama anampa yule mwenye kuomba inakuwa yeye amekosa hadha as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu بالي الإمام حماد ابن أبي سليمان رحمه الله تعالى ذلك المحدث ابن حرير وكان حماد ابن أبي سليمان ذلك والإمام حماد ابن أبي سليمان يفطر في شهر رمضان خمسين رجلا كل ليلة alikuwa rahimahullahu ta'ala anawafuturisha katika mwezi wa Ramadhani watu 50 kila usiku kila siku ya Ramadhani atahakikisha kwamba amewafuturisha watu hamsini. Si hilo tu, angalia rahimahullahu ta'ala alivyokuwa, fa idha kanat lailatul eid kasahum, na pindi sasa inapokuwa usiku wa Eid amewafuturisha mwezi mzima, kila siku watu hamsini. Unapokuja usiku wa Eid anawavisha nguo, anawanunulia nguo za Eid wa a'ta kulla rajulin minhum mi'ata dirham, na anampa kila mtu miongoni mwao dirham mia moja. Hawa ndio watoaji shekhe, hakubali kuchezea fursa. Ayuha nnasu ibadallah, lakad arafa as-salafu salih qimata shahri ramadan almubarak Kwa hakika ndugu zangu Waislamu walitambua wema waliotangulia, kiwango na thamani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani fashammaru fihi an sa'idil jidd na wakajifunga kibwengwe katika mwezi huu wa Ramadhani kwa juhudi za ziada walijifunga kisawasawa rahimahumullahu ta'ala wajtahadu fil amali salih na wakajitahidi wema waliotangulia katika matendo mema wasara'u ila alkhairat na wakashindana katika mambo ya khairat tamaan fi mardhati llahi ta'ala kwa ajili ya tamaa na kutaraji kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hao ndio wema waliotangulia rahimahumullah ta'ala, na hii ni sehemu tu ya hali ya tatu waliokuwa nayo haluhum rahimahumullah ta'ala ma'a sadaqat, hali waliokuwa nayo rahimahumullah ta'ala pamoja na mambo ya sadaqat. Ndugu zangu, hebu tubadilikeni, tuwaigeni wema wetu waliotangulia tufaidike na Ramadhani bado Ramadhani imo katika kumi lake la mwanzo alhamdulillah masiku yako hapo mbele ikiwa Allah atajalia uhai na afya na uwezo kwa hizi nukta tatu tulizozifanya tuzikupie tubadilike tujitahidi asa an yaghfira Allah lana wa yarhamana huenda Allah subhanahu wa ta'ala akatukhufiria sisi makosa yetu na akaturehemu na huenda Allah subhanahu wa ta'ala akajalia hadha Ramadhan sababan lidukhulina aljanna huenda Allah akajalia mwezi huu wa Ramadhan tuliokuwa nao ni sababu ya kuingia janna na huenda Allah akajalia Ramadhan tuliyokuwa nayo ni sababu ya kuwachwa huru na moto wa jahannam bihadha alqadr kifaya wallahu ta'ala a'la wa a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين وجزاكم الله خيرا itatosheleza ni saa 12 na dakika 5 na saa hizi tumezungumzia hali tatu za wema waliotangulia katika Ramadhan na insha Allah taala katika masiku ya mbele hapo tukijaliwa hai na afya tutaweka muhadhara mwingine kwa ajili ya kutaja baadhi ya ahwali zingine walizokuwa nazo salaf katika Ramadhan, na huenda hali hizo zinahitajia hapo mbele kidogo, baada ya Ramadhani kusonga, ikawa tutazungumza katika wakati wake stahiki. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutaishia hapa eh, barakallahu fikum.